Applicajo mastrumas propran magazenon. Tiferezzai servoi por proprai magazenai cupeoi nun helpas separisin de malnovai posedajoi. De la strumpo, gis la compufono, la averagia europano de hodiau posedas proximume dec mil obiectoin. Giuste en la silicona valo, ciu ja alicase ne nepre estas conata ciel loco de resigno pri consumo, nun nov concepta entrepreno disvolvas contrauan concepton pri tiu moderna manio pri posedajoi. Estonte, mal novai posedajoi ne plu collectigiu en la celo, sed en modernega magazeno cun granda nombro da cupeoi por la concernai posedagioi de la clientoi. Se obiecto trovigias en tia magazeno, gi povas esti liberata alla cliento post el voco, helpete applicajo, enete kelkai horoi. Se oni ne bezonas obiecton, oni povas lue disponigi gin al aliai usantoi contrau mem electita cotiso la prisorga entrepreno prenas por si en tiu caso suffice abonda in quindec procento in de la lupreso. preso. La applicajo habas valor priujan funccion. Sur ciferezza mappo, oni povas vidi, ie ciu distanzo de la propra loco trovigas la desirata obiecto. Gis nun la servo estas disponebla nur en Californio sed se oni fidas pri la i mecanismoi, tiam oni pova supposi che post quelcae monatoi trovigios imitanto, exemple en Berlino. Intertempe pli ol cent mil obiectoi trovigas en la tiferezza catalogo de la mastruma entrepreno por la magazenoi. Oni povas trovi tie quasau cion por lupreno. preno tenisa batilo costas quin dollaro in portago, electra gitarro habeblas por dec dolaroi, tendo por dudec. Do jen ciui agioi, ciuin oni iam ne prebesonis, cae ciui nun nur occupas locon. Oni povas consideri un servon, ciel reusigo de restajoi de la abundenza socio tio bone congruas cun la moderna mito pri la ciferezza nomado, quiu sin separas laueble de multai posedagioi cae besonas por la vivo, ne plu multe, crom aero, amo, cae rapida interreta connecto. Ni volas shangi la concepton pri posedagioi en la mondo, clarigas cun fondinto de la magazen mastruma servo. Do estu aliro por tempa, anstatau proprajo por ciam. Tio unu flanque estas consequenza. Post ciam la condivida economio, dum la passinta iaroi conducis al tio, che homoi disponigis au sian logeion, au sian automobilon, au sian laborforton al aliai, nun oni occupigas pri la cetero, Ali tamen la concepto estas ancau iom lau vola. Cio ni nepre devis trovi plua negozi deon, char ne plu estas tiom da servoi, ciui ancora un ne estas ofertatai en da mercato. Nome, la quin grandai entreprenoi de la ciferezza mondo shaine adoptis negoz concepton, cion onigis nun conis nur de cinai fabricantoi de malalt presai productoi, nome che oni clonas mult promesan concepton ene de mal longega tempo. Do ne estus mirinde, che baldau exemple Facebooko ofertos tiam ludonan servon, se la concepto de la nova entrepreno el la silicona valo estos successa.